Kära mina vänner, nu så är det bråttom. Pojkar är det bråttom, flickor är det gott om. Nu ska vi klicka er töserna små. Ha med någon test man i livet ska få. Känner mig jag i listan, känner mig jag i luft, Känner mig jag i lilla blottan, hej. Känner mig jag i listan, känner mig jag i luft, Känner mig jag i lilla blottan, hej. Fläggra med blommor nu logen ska anta Sen ska vi svansa, hoppa och dansa Slotteröl ska firas kring hela statin På räckan det ska till morgonens grin Skärmia i littan, skärmia i lo Hej, skärmia i lilla luttan dig Skärmia i littan, skärmia i lo Skärmia i lilla luttan dig som ryter och kramar på bössan innan han tog pussen, men smakade som russin. Tänkte Pelle Britta och corona ett slag och tog mig åt truten med örgle ett tag. Skulle vi ha glittan, skulle vi ha lust, hej! Skulle vi ha lilla luttan, hej! Skulle vi ha glittan, skulle vi ha lust, skulle vi ha lilla luttan, hej! Nästa kors med katten är slagsmål och färde Gatan som stod och tvärlade högen på Gärdet kalater han var men han fick sig en släng så han ramlade i gödsla med ansiktet fläng. Känner mig jag till vittan, känner mig jag till lufthäng, känner mig jag till lilla luftan, hej. Känner mig jag till vittan, känner mig jag till lufthäng, känner mig jag till lilla luftan, hej. Nästa dagens fara bena är vi åter. Lasse står och gråter, ingen förlåter. Sängra äter välling och knopna i byn. Och skäms lite smått allt för morgonens gry. Ska det bli ett liten, ska det bli ett lugnt, hej! Ska det bli ett lilla lugnt, hej! Ska det bli ett liten, ska det bli ett lugnt, hej! Ska det bli lilla lugnt, hej!